լեզուներ, հետաքրքրվում եմ տարբեր լեզուներով, դա ամեն ինչը ինձ իրոք շատ ազգում։ Դրա համար ընտրել եմ այդ բաժինը, ապագայի համար կարծում եմ կամ թարգմանություններ, ցանկալիա բանավոր կամ կարող եմ դասավանդել, շատ եմ սիրում երեխաների հետ աշխատել։ Նաև սկսել ենք ֆրանսերեն ուսումնասիրել, իսկ ինքնակրթության ձևով արդեն իսպաներեն եմ սովորում։ Շատ եմ սիրում այդ լեզուն, հնչողությունը դրա համար ինչքան էլ լեզուներ սովորենք, ուսումնասիրենք, միևնույն է, մայր լեզվից հարազատ լեզու չեն գտնի, եւ ինչպես մեր հյուրն է նշում, նույնիսկ օտար լեզուները պետք է մեր երկրի շահերը պաշտպանելու համար օգտագործել։ Նարեն նաև ճանապարհորդելու մտադրություններ ունի։ Շատերը նախընտրում են թարգմանիչ ունենալ իրենց հետ, իսկ Նարեն ձգտում է ինքը տիրապետել լեզունների։ Ես իմ ուսումնասիրած լեզուներից միշտ երազել եմ իսպաներենը սովորել եւ ասեմ թե շատ հեշտ է սովորվում, որովհետեւ հնչյունական կազմը շատ հեշտ է եւ բառերը լավ հիշվում են ինձ մոտ։ Կան օրինակ ֆրանսերենը, որոշ չեմ տա նման լեզուներ, այսինքն օրինակ նույն լեզվանտանիքի լեզուներ միանգամից սովորել մի քիչ շփոթություն են առաջանում։ Ինձ մոտ այդպես եղել է։ Դրա համար հիմա իսպաներենը մի քիչ դադարի վրա եմ թողել, որպեսզի լավ ֆրանսերենը սովորեմ։ Կուզենայի արտասահմանում ինչ որ որ աշխատանք կատարել այդ լեզուներով, բայց եթե դրա հիմքում լինի իմ երկրի շահերը, այսինքն չեմ ուզենա գնալ ուրիշ երկրի անունից ներկայանալ, եթե դա կօգնի իմ երկիրը դրսում ներկայացնելուն, պատրաստ եմ շատ կուզենամ։ Երեխայի համար լավագույն օրինակ ներծնողն է։ Նարեի ծնողները գրքասեր են եւ նարեն ծնողներից շարանգել է լավագույնը ճիշտ եք նկատել իմ ընտանիքը իրոք շատ է սիրում գրքեր, հայրս նաև գրում է, բայց անկեղծ ասեմ չեն պարտադրում, այլ խորհուրդ են տալիս, ինչ որ հետաքրքիր գրականություն, եթե իրենք ընթերցել են, հավանել են, ձեն են խորհուրդ տալիս։ Ես էլ եմ, երբ ընտրում եմ գիրքը, հայրիկիցս խորհուրդ եմ հարցնում, արժի, չարժի, ինքը մի անգամ թերթում է եւ դա էլ է բավական, որ հասկանան գիրքը արժի ընթերցել։ Հայրիկիս գրած գրքերից մի ժողովածու եմ ընթերցել, կոչվում է Ամառար Կիրակի, իսկ մնացած գրքերը դեռ <laughs> չի թողնում ասում եք մեծանաս, այն ժամանակ հասկանաս այդ գրքերի բովանդակությունը, այդ ժամանակ ընթերցես։ Ասում են նույն գիրքը տարբեր տարիքում այլ կերպ է ընկալվում։ Ինչքան էլ նարեն համամիտ լինի այս մտքի հետ միևնույն է, ընթերցած գիրքն այլևս չի բացում։ Դա էլ է խորհրդանշական, բայց դժվար է կրահել։ Կյանքում էլ է գործելու այդ օրենքը, թե այն միայն գրքերի համար է։ Ճիշտն ասած, նման գիրք դեռևս չի եղել, որ վերընթերցեմ, քանի որ դա երևի բնավորությունն է, ես չեմ սիրում, երբ որ ինչ-որ էջ փակել եմ, նորից բացեմ, դրա համար թողնում եմ այդ ապրումները այդ գրքի հետ ու այլ չեմ վերադառնում, ինչքան էլ հավանեմ։ Մի գիրք ընտրել, ճիշտ ասած, չեմ կարողանա, կարող եմ մի քանիսը թվարկել։ Օրինակ Ջերոմ Սելինջերի Բրկիչ տարեկանի արտում, Էքսուպերի Փոքրիկ իշխանը, նաև Մարդկանց երկի գիրքը, Հերման Հեսե, Ուխտագնացություն արևել, Քեֆտապաստանի գայլը, Դենիել Քիսա Քիստ ծաղիկներ Ալջերնոնի համար ռուսերեն եմ վերջերս ընթերցել Կաֆե на краю земли, շատ մոտիվացնող լավ գիրք է։ Գրքերում գրված յուրաքանչյուր պատմություն հնարավորություն է տալիս դասեր քաղել հերոսների սխալներից, զգալ հերոսների սերը, ապրել նրանց զգացողությունները։ Գրքերում ներկայացվում են իրավիճակներ, խնդիրներ, հեղինակը տալիս է դրանց լուծումները կամ վերջաբանը թողնում է ընթերցողի հայացողությանը։ Ես իմ հասակակիցներին խորհուրդ կտամ կարդալ Տուրգենևի Չիսի պատմածքը։ Այնտեղ գլխավոր հերոսը նվեր է ստանում ժամացույց իր խավորից, կնքահորից, ում ինքը եւ իր ընկերը այնքան էլ լավ չեն վերաբերվում, չեն սիրում նրա բնավորությունը, եւ ընկերը նախատում է այդ տղային ինչու է վերցրել ժամացույցը եւ որոշում են տանել թաղել մի այգու մոտ, որ เป զի այլևս չհիշեն եւ այդ ժամացույցը դառնում է պատճառ, որ ընկերը քիչ է մնում հորտակվի ջրում գրում եւ հազիվ է փրկում եւ շատ մեծ դեր է խաղում նրանց ճակատագրում։ Խորհուրդ եմ տալիս այդ գիրքը, որպեսզի իմ հասակակիցները հասկանան իրական ընկերության արժեքը, որ կան կյանքում արժեքներ, օրինակ ընկերությունը, որ շատ բան կարելի է իրոք զոհաբերել դրա համար։ Մշակույթը ժողովուրդներին չի բաժանում։ Նարեն ընթերցում է այն գրքերը, որն իր համար հետաքրքիր է եւ կապ չունի հեղինակահայը թե օտար։ Նրա սիրելի ժանրը արկածայինն է հայ գրողներից նախընտրում եմ Հրանտ Մաթեոսյանին, շատ հավանել եմ նրա կանաչ դաշտը պատմվածքը, մեծ տպավորություն է գործել ինձ վրա, հատկապես երբ Օմար Ձին կարողանում է իր կյանքի գնով փրկել իր փոքրիկ ձակուկին գայլերի ձեռքից։ Կարծում եմ շատ մեծ փիլիսոփայություն կա այդ ամենում։ Սովորելով տարբեր լեզուներ եւ ընթերցանության նկատմամբ սեր ունենալով Նարեն միավորել է այս երկու կարևոր զբաղմունքները։ Կարդացած ստեղծագործությունների թվում կան նաեւ անգլերեն գրքեր։ Հետաքրքրվում եմ նաև անգլերեն գրականությամբ։ Ավագ դպրոցից սկսել եմ ընթերցել, համասարանում նույնպես ունենք դասընթաց, որի ընթացքում քննարկում ենք տարբեր գրքեր, տարբեր ժանրերի, ներկայացնում ենք դրանք եւ հարստացնում դրանով մեր բառապաշարը։ Անգլերեն գրքերից նշեմ Nicholas Sparks Notebook, նաև Gary Paulson The River, Sharon Creech Absolutely Normal Chaos եւ համասարանում անցել ենք նաեւ դատտակրկիր դասական գրականություն Somerset Maugham-ի The Lion's King-ը, Daddy Longlegs-ը, որը եթե ինչ որ մարտահրավերներն եք ձեր կյանքում, դες կօգնի հաղթահարել դրանք։ Ամենքս մեր կյանքի գլխավոր հերոսն ենք եւ մեր կյանքը նման է գրքի։ Մեր արջով դնում ենք խնդիրներ, սիրահարվում ենք, ընկերանում, անցնում դժվարությունների միջով։ Սա է կյանքը, որը մարդիկ փորձում են ապրել արժանապատվորեն։ Պետք է միշտ հիշենք գիրքը մարդու լավ բարեկամն է, մեզ կարող է շատ լավ բաներ սովորեցնել եւ գրքերում ենք տեսնում ենք այնպիսի իրավիճակներ, որոնցից ելքը կարող ենք ինքներս պատկերացնենք եւ դա մեզ հետագայում կյանքում օգնի։ Ամեն մի գրող իր գրած գրքերում թողնում է իր հետքը, ինչպես ասել է Էքսուպերին, ինձ փնտրեք իմ գրքերի մեջ։ Մենք դրանով նաեւ կարող ենք բացահայտել նրանց, թե նրանք ինչպես են եղել, ինչ էմոցիաներ, ապրումներ են ունեցել, ինչպես նաեւ մեզ կարող են գտնել ինչ որ հերոսի մեջ նմանեցնել մեր մնավոր նորության գծերը կամ ինչ որ հետաքրքիր բան գտնել նրա մեջ, փորձել մեր մեջ զարգացնել այդ գիծը։ Եթե ձեր կյանքը գիրք լիներ, իսկ հեղինակը դուք, ինչպես կանվանեիք այն։ Նարեի կյանքի գիրքն այսպես կկոչվեր՝ Անձրևը դեռ նորեր դաթարել։ Իսկ առաջին անգամ նույն հարցին այլ կերպ էր պատասխանել՝ «Եղիր այնպիսին, ինչպիսին կաս»։ Ճիշտ այսօր երիտասարդները հեռացել են գրքից, նախընտրում են ավելի շատ համացանց կամ գadgetներ, բայց կարծում եմ գիրքը երբեք չի հնանում եւ իր տեղը չի սիջի այլ նորամուծությունների եւ խորհուրդ եմ տալիս անպայման միշտ ունենալ մի գիրք մի շրջանի համար, անպայման նորից սկսել ընթերցել։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենարար երիտասարդական հաղորդաշարն էր։ Մեր հյուրը գրքասեր Նարե Մարտիրոսյանն էր։ Տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Վարսեղյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Ինչնոր հանդիպում։